Dino Gang Gang. Neo. AM Remix. Let go. Tú eres la número uno y como tú no hay dos. Yeah. Con la cama somos tres porque no nos comemos. Estoy loco de Me llamo a las seis pa' fumarte traje haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez Cuando la toco yo de no se gana Estoy pa' darte lo que tú me Solo me busca cuando te conviene. Cuando te conviene, viene. no voy allí pa' que conmigo entrene. Nunca falta un polvo en los weekends. La baby bien loco me tiene. Ya comí pero quiere que me la cene. A la uno los dos, bajamos el no sé cuánto fue que la enamoré. A las 5 terminamos y la dejé a las 6. He tenido ganas de volverla a ver. La recojo en la B8, a eso de los 9. Allá le doy un 10 por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se abajo la llueve. Quiere que pa' mi cama me la lleve. La recojo en la B8, a eso de los 9. Allá le doy un 10 por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se abajo la llueve más me la lleve AM. Cuando la toca ya de se viene. Esto es para darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. AM. Cuando la toco ya de se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Yeah, yeah, yeah. Baby, pon la alarma que por ti madrugo. Si tienes trabajo de la uni, te ayudo pero no se pudo. Tu novio es fan, si quieres le envío un saludo. Pa' que no se qué. Eh. tranquila, no lo deje Eh, dile que tú y yo somos amigos y quiero que me aconsejes. Se pule artista, me avisa si quieres que lo maneje. Que para ti trabajo de 8 a 5 al mínimo. Cuando tú lo mueves, mami, son lo máximo. Me mira y tú sabes que me pongo tímido. Prendemos y eso se me quita rápido a todo y vámonos pa' mí Mícono Cayó el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco ya de no se viene yeah, ya tú me conoces, 300 por las 11. Me das la vela y llevo antes de las 11. Salimos Carolina, terminamos por Ponce. Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo es corto y no lo va a perder. Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las 12. Tu y de se viene. Estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Yeah, yeah, yeah, yeah. Chip Man, Neo, Flow La Movie. Ok, Goldie. Tiempo al tiempo. Bad Bunny, baby. mío, uh, eh, Neo Bad Bunny, Latino Gang. más. Flow